Šodien mēs tiekamies ar jums raidījumā bērniem Mazie Jēzus draugi. Ar jums sarunāsies Jānis, Čau. Alīna Čau. un es Dace. Mēs tikāmies ar jums jau pagājušajā nedēļā, bet šoreiz mēs esam ļoti tuvu Kristus dzimšanas svētkiem. Rītdien svinēsim adventa 4. pēdējo svētdienu, un jau pēc dažām dienām ieiesim jaunā liturģiskajā laikā, Ziemassvētku laikā. Jāni, Kā jūs ar ģimeni gatavojaties Ziemassvētkiem un kā jūs tos svinat? Mēs sākumā aizbraucam uz mežu un paņemam egli, tad mēs izrotājam visi kopā un arī māju izrotājam un cepam arī piparkūkas visi kopā. Vai jūs dodat dāvanas viens otram? Jā, un arī ir jānoskaita pantiņš, ko jāiemāc. Un kā jūs, Alīna, svinat Ziemassvētku? Aizbraucam uz mežu pēc eglītes – Tad mēs izrotājam, tad mēs vēl, nu, varbūt ne ļoti, bet drusku māju arī izrotājam. Nu, it īpaši ārpusi mājai. Un um, tad mēs braucam uz baznīcu, um, lūgties un uh, uz visādām misēm braucam. Un tam mums vienmēr ir tā, ka mēs darām tā, ka mēs um, zem eglītes mums katru Ziemassvētkos mēs uztaisām bētlēm, nu, kā, kur Jēzus ir ar savu māti. Mariju un Jāzu. Jā. Mm -hmm. Vai jūs gaidat šos svētkus? Jā, jā. Alīna jau nu pat pieminēja kādu īpašu tradīciju - bētlemīti. Vārds bētleme, vai jūs zinat, ko tas nozīmē? Vai esat dzirdējuši? Tagad, kur uh, dzīvnieki ir un dzīvo. Mm -hmm. Pats vārds nozīmē maizes māja tulkojumā Betlehem. Un, kā tu pareizi teici, tur ir daudz, um, šajā pilsētā un apkārtnē ir bijuši daudz arī ganu un uh, ganāmpulku. Bēltlem ir ļoti sena pilsēta. Kā pilsēta tā eksistēja jau septiņus gadsimtus pirms Jēzus piedzimšanas, tomēr tā bija tik maza, ka nav uzskaitīta jūdu cilts pilsētu kopējā sarakstā. Tā atrodas uh, nepilnus desmit kilometrus no Jeruzālemes, kas ir Izraels svarīgākā pilsēta. Kā jums šķiet, tas ir tālu? Desmit kilometri. Jā. Ar kājām var aiziet? Jā, varētu. Ja? Sveceļojumā mēs gājām tādu gabalu tikai starp Bēdelēmu un Jeruzalemi. Apvidus ir kalnains, tur iet ir grūtāk nekā pa mūsu ceļiem. Tāpēc arī attālums šķiet lielāks. Šajā pilsētā bija piedzimis arī varenākais jūdu ķēniņš un psalmu autors Dāvids. Tādēļ to dēvēja par Dāvida pilsētu. Vai jūs esat kaut ko dzirdējuši par ķēniņu Dāvidu? Jā. Ar ko jums saistās ķēniņš Dāvids? Nu, viņš man šķiet, viņš bija maziņš, un tad viņš kaut kādu lielu milzi nogalināja. Goliātu, jā. Un par ko viņš kļuva? Par karali. Jā, viņš bija visveiksmīgākais. No visiem Izraēlas karaļiem vislielākais, var teikt. Viņa vārdu pieminam mēs vēl dzirdēsim evaņģēlīja lasījumā. Un savukārt Jēzus piedzimšana bija tik liels un ebreju tautā ilgi gaidīts notikums, ka pravieši par to vēstīja jau vairākus gadsimtus pirms viņa piedzimšanas. Kas ir pravieši? Kas sludina? Ko viņi sludina? Visādas vēstis. Jā, no vēstis no dieva, īpašas vēstis. Tie ir dieva draugi, kuri uzmanīgi klausās dieva balsi un Dievs viņiem atklāja savus noslēpumus. Un Dievs ļāva praviešiem saprast, ka tojas kāda īpaša dāvana, lai tā būtu atpazīstama, kad tā būs klāta. Un tas, ko Dievs praviešiem atklāja, ir uzrakstīts Bībelē. Pirmajās adventa nedēļās mēs lasījām pravietojumu, kurā Jēzus piedzimšana tika salīdzināta ar lielu gaismu, kas atspīdēs tautai tumsībā, Citā pravietojumā mums tika atklāts kaut kas vairāk par Jēzus mammu. Kā sauc Jēzus mammu? Marija. Jā, un šodien mēs klausīsimies vēl kādā noslēpumainā pavadienā, ko mums par bērniņu Jēzu atklāja pravietis Miha. Pravietis Miha dzīvoja vienā laikā ar pravieti Isaju. Tas ir 8. Eh, gadsimtā pirms Jēzus dzimšanas, ļoti ilgu laiku pirms Jēzus piedzimšanas. Jāni, vai tu lūdzu nolasītu šo pravietojumu? Tu, Bētlemē, Efratā, esi mazākā no jūdas saimēm. No tevis nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izraēlā. Viņš cēlās no laikiem iesākumā, no mūžības dienām. Paldies! Dievs pats izvēlējās īpašu vietu. Mēs dzirdam, ka ir pieminēta šī vieta Bētleme, Un kas vēl ir teikts par šo vietu, vai tā ir liela vai maza? Tu Bētlēmē efratā esi mazākā no jūdas saimēm. Maza. Maza, nenozīmīga pilsēta, un tomēr Dievs to ir izvēlējies par vietu, kur piedzimti jēzumi. Vai tas nav pārsteidzoši? mēs labāk varētu saprast praviešu vārdus, noklausīsimies, kā notika Jēzus piedzimšana, kad bija piepildījies laiks. Tie būs vārdi no Lūkas evaņģēlija, bet notika, ka tanī laikā ķēzars augusts izdeva pavēli, lai tiktu pierakstīti iedzīvotāji visā zemē. Šī pirmā sarakstīšana notika Kirēnijā, Sīrijas pārvaldnieka laikā, un visi gāja pierakstīties katrs savā pilsētā un arī Jāzeps no Nāceretes pilsētas Galilejā nogāja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Bētleme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta, un notika, ka viņiem tur esot pienāca laiks, lai viņa dzemdētu, un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu un ietina viņu autiņos un ielika viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Un bija gani tanī apvidū, kas būdami nomodā sargāja nakts stundās savu ganāmpulku. Un lūk, kunga eņģelis piestājās viņiem, un dieva spožums apspīdēja tos, un viņi ļoti izbijās. Un eņģelis viņiem sacīja: Nebīsties, jo lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis pestītājs, kas ir Kristus, Kungs, un tāda jums būs zīme. Jūs atradīsiet bērnu, autiņos ietītu un silē ieliktu, un piepieši eņģelim pievienojās daudz debes pulku, kas godināja Dievu sacīdami. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes laba prāta cilvēkiem. Un notika, kad eņģeļi bija no tiem aizgājuši debesīs, ka gani runāja savā starpā. Aiziesim uz Bētlemi, paskatīties to vārdu, kas ir noticis, ko kungs mums pasludinājis. Un viņa steigā atnāca un atrada Mariju un Jāzepu un bērniņu, kas gulēja silē, bet, kad viņi to redzēja, tie pazina to vārdu, kas viņiem bija sacīts par šo bērniņu. Un visi, kas to dzirdēja, brīnījās par to, ko gani tiem sacīja. Bet Marija Glabāju šos vārdus, pārdomādama savā sirdī, un gani atgriezās atpakaļ, godinādami un teikdami Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas viņiem bija sacīts. Ko jūs dzirdējāt? To, kā atnāca eņģelis pie gani, ganiem un pasludināja, ka Bētlamē ir ķēniņš. Piedzimis ķēniņš. Jā, piedzimis. Kā jūs domājat, vai gani bija dzirdējuši to pravietojumu, ko mēs pirms tam lasījām? Nu, es domāju, ka nē. Jā, mēs to nezinām, bet uh, kopumā Izraēļa tauta, kā ļoti ticīga tauta, viņi pārstāstīja praviešu vārdus no paudzes paudzē. Un uh, kāpēc vispār Marija ar Jāzepu devās uz Bētlemi? Kāpēc viņa nevarēja palikt nāceretē, kur viņa dzīvoja? Bija izdota pavēle par tautas skaitīšanu, Tas nozīmē, ka valdnieks bija nolēmis saskaitīt, cik viņa zemē dzīvo iedzīvotāji. Lai to varētu izdarīt, katram bija jāiet uz savu dzimto pilsētu un jāpierakstās, līdzīgi kā mēs ejam vēlēt vēlēšanās. Un Jāzeps bija no šīs Dāvida cilts, tieši no šī ķēniņa Dāvida, par kuru mēs arī šodien jau dzirdējām. Un tajā brīdī viņi atnāca uz šo mazo pilsētu, uz kuru bija sanācis ļoti daudz ļaužu, Vai viņiem atradās vieta, kāda nakts vieta? Nē. Mm -mm. Līdz ar to Jēzum bija jāpiedzimst kādā ļoti vienkāršā vietā. Kur tas bija? Silē. Jā, kūtī, kur bija sile un Marija viņu tur ielika. jā, mēs dzirdējām par to, ka bija tajā apvidū gani. Kas ir gani? Ko dara gani? Viņi gan, nu, gana govis tā kā ar, nu, tā kā pārvietu, bet ne ar rokām. Jā, viņi rūpējas par savu ganāmpulku. Nu jā, un vai jūsuprāt gani ir svarīgi cilvēki karaļvalstī, vai viņi ir bagāti un ietekmīgi? Nē. Viņi ir vienkārši. Arī tajā laikā gan darbs bija grūts, tas apvidus bija tāds pietiekami mežonīgs, un tas nebija vienkārši rūpēties par ganāmpulku. Un tomēr tieši gan ir pirmie, kam eņģeļi pasludina šo vēsti. Kā viņi jutās, kad satika eņģeli? Priecīgi, pārbījušies. Viss kopā, <laughs> ja sākumā pārbījušies, bet eņģelis viņiem teica tādus mierinājumu vārdus. Izlasīsim, ko viņš saka, tas eņģelis. Nebīsties, jo lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm. Un kas ir šis lielais prieks? Piedzima Jēzus. Piedzima Jēzus, pestītājs, Kristus, Kungs, tas, kuru viņa tauta gaidīja gadsimtiem ilgi kā tas var notikt. Un ko darīja Gani, tad, kad viņi bija dzirdējuši šo vēsti? Viņi steidzās uz Bēltlemi, lai redzētu to ķēniņu. Jā, labs vārds steidzās. Viņi pat nevis vienkārši gāja, bet es tā iztēlojos, ka viņi skrēja, lai ātrāk tur nokļūtu un redzētu šo milzīgo brīnumu kas ir noticis. Un eh, vai viņi, kā jūs domājat, vai viņi bija noticējuši eņģelim? Nu, bija, bet varbūt nebija tik pārliecināti. Jā. Viņi gribēja pārliecināties, ja redzēt savām acīm. Ko viņi atrada tajā kūtiņā? Māriju, ko vēl? Jāzepu. Jā. Un Jēzu. Jā. Visi brīnījās, kā tas var būt. Liels prieks ir izteikts eņģeļa lūgšanā. Vai gani paturēja šo informāciju tikai sev, ko viņi darīja pēc tam, kad viņi bija to visu redzējuši un dzirdējuši? Viņi sludināja visiem. Viņiem bija tik liels prieks, ka viņi to nespēja paturēt sev. Viņi steidzās atkal tālāk un stāstīja visiem, ko viņi bija redzējuši un dzirdējuši, un Marija, ko darīja ar šiem vārdiem. Mēs varam izlasīt, kas tur ir teikts un Marija visus šos vārdus paturēja sirdītos pārdomādama. Viņa nepateica, bet viņa viņus pārdomāja. Nu, viņa tā kā nesludināja. Jā, viņa atļāva tam vārdam, tai ticībai augt savā sirdī. Tas ir ļoti svarīgi. Un šajās nedaudzajās dienās, kas palikušas līdz Ziemassvētkiem, pārdomāsim arī mēs savā sirdīs, cik tas ir liels noslēpums. Tik liels prieks, ka visas debesis par to gavilē, cik liela dāvana, kas ir dota visiem cilvēkiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā raidījumā, lai Jēzus piedzimst arī mūsu visu sirdī šajos Ziemassvētkos. Atā! Atā. Atā. Raidījums bērniem Mazie Jēzus draugi! Jēzus ir mans